Che Vicente, escucha, que volás el paisaje. Sí, no pigues tanta la de hostia. Molt bona vesprada. Bona molt bona tarda. de bona la baixa. Caixo Gabón, buenas tardes. <laughs> Y res, estem aquí en Ciutat Anatori. Què pensàveu? Que estàvem encara empanats en el supositori? No estava muerto, estava en parranda. estava tomando caña Lele, lele, lele, lele. I mistelera, que ja estem aquí. I Aupa. res, molt bona vespadre. Estem aquí en Ciutat Anatori, un programa de, de Ràdio Godella, no, tio Paco? La Serà d'ell, serà d'ell. 98.0 de la FM. FM, freqüència que ni També ens podeu escoltar des de Radioactiva d'Alcoi. Sí? Sí. Ai, ai, coi, el coi. Peladilles. I des de Ràdio Mistelera i a la Xara, tio Paco. Ai, la, sí, rebut el correu. Tio Paco, que no programa programes l'any passat, primo. Collons, si fa temps, nano. <laughs> Pues, Mare meua. No patis, que ja estem en el 2010. Tots en peu, a la guerrent! El 2010, ahir, que gran any. L'any del tigre, no? El tigre? Ah, Collons, no, no, això va ser el 2008. Sí? Ja, ja no me'n recorde. Ah, jo no conec més tigre que la Rita Barberà. I res, estem a Ciutat eh. Anatori, un programa espectacular, un programa de categoria mundial, Mundial, un programa que ni el pelotazo de porchinos. será, ahí se... I res, tio Paco, tu mano te es festa, no? Yo de mano... Eh, no, no, no, yo de mano. Molt jo bé. no tinc festa. Perquè és de creus pacadins. Eh, sí, jo, jo ja saps que que les creus me porten eh, molt mal. Seria anar-hi i manejar les creus. Bé, a sí. si voleu participar, tio Paco, el telèfon de participació de Ciutat Anatori... En recordeu-se, pa unes xicones que tinc per ahir per paterna, que no és el 96, si és el 96, no el 69, eh? 69, no, 96, 3, 6, 4, 29, 52. Paterneres. Bueno, i... I no res, sí. Ah, no, on estaves tu estos dies? Jo no ho sé. Podeu sentir el programa en www.ciutadanatori.cat. Ay, ay, este, Muchas ah. gracias a amigo Rulo, al ah. señor Jordi Coll en el en Mira si es es este persona. Ay, ay. Y, ves, vos pues, parlem Ricardo Costa, no? Eh, pues sí, vol, sí. Y Vicent Rambla. El loco de la colina. ¡Eh! ¡Cuidado, ¡Cuidado! que viene. Y, res, vamos a comenzar en el grupo, vamos a comenzar en, un grupo Yo creo que tu eres fan d'estos. Jo, fantasí. <laughs> fantasí, oh. I molt bé, anem a escoltar un grup de, de, de Granà, que hem escoltat diverses vegades en este programa. Quins són? Ah, bienvenidos pues, a, a, mi programa. Ah, bienvenidos. Sí. I res, a escoltar a, a Escorzo i són de Granà. De Granà. Tu sabes que que tiene un tío en Granà, ni tiene tío, ni, ni tiene, tiene nada. I se la cascan una sola mà. Escorzo, <laughs> anem a escoltar eh? la cançó Cebulón. Cebulón. Que nombre los tiempos, buscando y que no feliz now. Supremo now. cuando nos encontramos que el de es de con el de y personaje de la simpática José Produção. molt bé, així comença el nostre programa Ciutat Anatori, 21 de gener de 2010, tio Paco. Tots en peu, la va. Qui t'anava a dir que tu anaves a arribar al 2010? Ah, jo no sé, jo penso arribar a més, home. Ah, això sí, l'any 2010 i el tio Paco no se lleva el palillo de la boca per parlar. No, no, no, no. Això no, mai. Antes, és que això... Eh, antes muerta que sencilla. Ahí está, que collons, la imatge en viva, tio. Yeah, me cagui la mare. I molt bé, eh, tenim una ah, notícia bé, per ahir, no, tio Pacorra? No, però la puc, me la puc inventar. Molt bé, tenim ahir... Notícia! Una notícia. Yeah, sapigueu! Noves tècniques. Beniparrell acaba amb la prostitució. Sota l'amenaça de passar 350 euros de multa i de fer-les casar a totes amb les sedils del PP. Crac! Prostitució per seguir. S'ha anat tot taca, taca, taca, taca, taca, no taca, taca, taca, taca, taca, taca, un programa de qualitat, taca, De qualitat? Quina qualitat? De qualitat. Qualitat? I taca, taca, taca, taca, mi taca, taca, taca, taca, Tenim ahí a, a, taca, quatre o cinc personetes taca, taca, des de taca, des taca, des del carrer Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, taca, taca, taca, taca, i taca, taca, taca, taca, taca, jo, taca, taca, sé, crec que era taca, eh, No era taca, taca, de Franco? No ho sé, jo crec que eren del, de, no eren els dos de Ferrol del Caudillo. Part del Ferrol del Caudillo, però uno feia, era republicà, crec, i l'altre era el que se la feia tot. No sé, Paco, jo t'he preguntat tu, jo és que... Ah, però per això que penses que tinc memòria històrica? Jo és que ja sóc de la generació de la ESO. Tu has sentit bueno, parlar de la, de la Alemanya? Que me roba les coses? Però esto què és? pues madre meva. Pues això, l'alemà que me roba les coses, tio. I tenim ahí a, a la gent del, del nou Cabassot, escoltant este programa, ai, ai, ai, una salutació ai, ai. per la gent del nou Cabassot i ai, del vell també. Besitos. I feu-se socis, feu-se socis. Ahí, ahí, que fan falta socis. Ahí, ahí. A Cabassó, tio, que és el centre referencial de l'Horta Nord. Ara es dedicarem una cançó al centre referencial de l'Horta Nord. Ahí, ahí, tio. L'Horta Nord té que... Ficau-se a... com el 2010, tots en peu. Tenim a l'altra banda del, del fil telefònic... No n'hi ha gaires. Uh, a una, a una, gran, a una gran persona. Sí, en dos pates, dos mans, dos orelles, dos ulls. Sí. Collons, que gran. Sí, tenim ahí a l'altra banda del, del sí, telefònic, és. Malaguita. Ai, collona. Buenas tardes, Malaguita. Buenas tardes. Eh, tarde Com buena. estem, senyor Guillem Fidel? Què passa? Que, ah, no passa res, però si passa se li saluda. Jo dic, gran persona, collons, si tu eres xicotet, no me digues un mar. Feliç any nou. Igualmente. Eh, Paco? Continúa. Que di que tú eres chicote que no me dices un pan, que digo este gran persona, gran persona. Eres molino. Gran persona, en dos mans, dos peus... Eh, nasos y lo de que te pencha pero el ¿Qué te andaba a decir, señor Guillén Fidel? Y ¿te pencha algo pero el mig? Se un quidres? Desde... El teléfono. Eh, Valencia, Ciudad de las Flores. Ay Molt bé. festa, tú o, así, o, desde o Godelleta no feu festa? Sí, sí, també t'infesta. Yes, si vas echant pera ahí, veus a la Rita, dile que t'impalla una braguita, un tanga. Esta nit què fas? Te'n vas a l'stand-by? standby. by Sí? Eh? sí. Està molt bé. bé. pues si me, si, si me portes... El, tío Paco entra de gratis. El tío Paco del carnet de estudiant. Sí, claro, home. Estudiant, sí. Abuelita, él dice Paco, no, Es que porte barba. Ah, eso sí, yo no, con vaig, com barbi, lampiño, Lo único que es és bigot. Per anem, a, anem, anem al rotllo, va, que país després un programa que, son dos colegas parlantes en la sí? pell i això. I yeah, te quiero. Ah, <laughs> tú eres el representante, no?, Así del programa que mos la sección de, del fin de puta la semana, no? Correcte. I uno, volem uno. Pues además a ficar el redoble Y cuánto tu el Fideputa de la semana es para la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. ¿por qué? Eh, en, Capsalá perles, bueno, per ex de Rita Barberá. sí. Como estaba al tío el tío Paco, un multar no no venir en sino sino todos els ayuntamientos que se a adherir a la nova Yei, que tal Lisa Costafer. fer, a multar a 400 euros a la peña que siga a dormir pel carrer, a las prostitutes, a gorrillas, sí? no. Y etc, etc. Sí, hombre, mira, Continúa, continúa... No, ya está... No, es <laughs> que resulta que yo portaba... ...porque la vist aquesta notícia, noticia, y me ha quedado cavilando em fet molt bé, estic molt de tu, de puta la semana perquè a més eh... I s'ha censura de Radio Godella? Sí, fill de u a la setmana. Eh, resulta que multen en 3.000 euros per un polvo al carrer, saps? Sí, però sí. 400, per 400 euros a la gent que se queda dormint per ahí. I el que compra CDs pirates també, tio. Aquí en València tenim un alberg per dormir la penya que està pel carrer però multaràs que estan fora 400 pavos i el que faig a falta. Sí, senyor, i els gorrilles els volen fotre. I, la me, i el que siga me'n dic, el que t'ho dic. I jo, eh, jo ho havia vist això, tio. Però és que resulta que crec que tenen contraofertes. Vull dir, pel polvo ixe de 3.000 euros, crec que ara, en comptes de ficar cabines d'ixes de pixar, que se fiquen, que fiques un euret, van a ficar unes en un carnetet especial de l'Ajuntament, i quan tingues un apretó de pegar un polvo, claves entre guais dos, el pegueu i fora, i així no te multen. <laughs> Claro. claro. A Gorrilla li van a donar una subvenció a banda de la que ha donat el, el PSOIto, eh? i a més li van a comprar un pis a cada un de protecció oficial. Sí. Ja els mendics, el eh, que tu dius, van ampliar la xarxa de, de, de locals on arreplegar-los i en comptes de ficar-li sopa boba li van a ficar tots els dies fideuà fins a que es farten, tio. Però en marisc. En marisc. Claro, la... això és la contraoferta. Eh? Mare Què sembla, eh? tio? Mare meva, la, cosa nota que teniu estudis. Mm. Este cabrón, como se deixa l'escola només és començar... Mare comenzar Tú, Pau, com en ya, Ya ja destacaves, tio, eh, sí. no tragueres ni la ESO, cabró. Ya sí. sean novillos. No, no, això passa amb molta gent, i no, ser un crack en Parvulito Arriba a eh. primer de GBR... E Venga, va, confesa que te pillaren sí, en el mate.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 ¡Ah, además dedicar una canción a la chen del nou Basado del que está escoltant la canción del, señor Ovid Ovidi El desesperar Guillem, que se me había olvidado acomiadarte ¿Que vos, que me fique yo a cantar o qué? No, no. Que... Es que como queda una mica de mi Adam a al despis que fan de les eres y de las empresas, le donaba vergüenza. Es que tú ya sabes que este programa se dio esencias psicodéliques. Sí? Sí. pues ahora pues que repartido, repartiu, cabrón. el Vale, pues res, Guillem. Que a Pachurla. Guillem, han coincidido el fin de puta. Seguro de puta madre, cáscate las dos más y procura no dormirte. nos vemos la semana que viene? ¿O esta noche? La semana que viene. Esta noche, ¿no? Nos vemos esta noche, Malaguita. Vinga. Home, passa't i s'ha fet dormir res. Ale! Adeu. Adeu. Basot de, Salut i força. Del senyal Ovidi Jamonyor, el desesperat. Hola, tira-li, Madrid. Un xic pobre sóc, un xec mancaria, solució de tot, un nom sense res, un am necessita, abans que res més em manca un pis. No puc donar un pas, tinc que moure un plet, si vull menjar un plat, a la tasca un vas, pa que em diguen ves. I si vull ser gras, et de menjar gat. Per a mi és un goig menjar un poc de guix. Fins i tot un pet ja se'm torna mut em troben tan groc que em diuen el grec. Mon pare em diu foll, em comptes de fill, i tinc tanta fam que em menjaré el fem, que em menjaré el fem. Tot això jo crec que ho apanya un no m'espere més. Agafe un trabuc i em foto a fer el ruc per allà on puc. Jo sóc espanyol. I per tant, i per tant, també jo sóc... Ah! Ciutat Natori, Ràdio Gorella, tots els dijous de 7 a 8 de la vestrada. De la clave hasta l'orella. <laughs> És no és hasta fins. Paco, tio. El... Bueno, perdó, vull dir, la tatxa no, home, la tatxa sí, no. La pintura, la pintura. La programa de qualitat. Sí, de qualitat, sí, xoixe, xoixe. Bueno, una cosa per ahir, eh, escolteu. Ah una cosa per ahir. Assabenteu-se. Eh, el diumenge 31 de gener, o sigui, el, el diumenge vinent del 2010, tots en peu. El vinent, que és el viniente. El viniente, sí, por poniente. Bueno, però esta vegada és al llevant. Eh, hi ha que tindre un acte de solidaritat amb el cabanyà dels xicons i xicones que tinguin una mica de consciència i coses d'ixes i tal. Va, Paco, audiència. Ala, pues. Eh, el diumenge 31 de gener del 2010, tots en peu, a les 12 hores, concentració a l'encreuament, carrer Reina, avenida Tarongers. Concentració a l'encreuament, carrer Reina, avenida Tarongers. yeah, pas pensar, friquis i companyia. Quan agarreu la ronda nord d'Ixa dels Collons, a la que s'acaba el cabanyà a la mà dreta, val? El Cabanyal és nostre, diuen el, la, la penya que viu allí en dignitat i, i el volem sencer i viu. Ixe és el lema que deurien de cantar més, eh, alguna que altra coseta, però bueno, eh, recordeu, el Cabanyal és un barri entranyable... Això, per l'ampliació de Blasco Ibáñez fins a Eivissa. Exactament. Eh, I res, eh, tio Paco, eh, acudiu allí i se fa una... Tens alguna altra notícia per ahir, m'has dit, no? Ai, bueno, si te fiques aixina, me cagui en la mà. I se m'agrà. Bé, che, l'escola solidària... Ara, notícia! notícia. <coughs> L'escola solidària clau de qualitat ajuda mèdica al poble Haití. Vull dir que l'escola valenciana Federació d'Associacions per la Llengua, Associació per la Llengua... Que són letres estrangeres. Exacto, montre. I Metges Sense Fronteres han pensat en una campanya que consisteix en la recollida de fons econòmics als centres educatius eh, s'hi podran accedir fomentant l'aportació d'un euro per alumne o alumna a través d'una campanya de sensibilització adequada a les edats de l'alumnat. La programació d'activitats dels centres en torn al dia de la Pau 30 de gener estaria centrada en la campanya. Els centres educatius interessats Eh, interessats caldrà que informen a l'Escola Valenciana 96 34 27 83 eh, 96 34 27 83 e ingressen els fons recaptats abans del dia 18 de febrer al número de comptes de la CAM a nom de 1 euro com a llavor de solidaritat. El numeret està ahí, és dir, fiqueu, busqueu en la, en la pàgina web a l'Escola Valenciana i segur que vos poden informar una miqueta més. La qüestió és que tots estos que se replegaren eh, es lliurarà eh, tota la recaptació a Metges Sense Fronteres eh, per a que vagin allà. Ja sabeu que en Haití és un poble que n'hi ha d'aixòs morenos que algunes dones diuen ai, estem plagats, plagats! Pues si no voleu que vinguen només que d'excursió... Ai, els negros! Pues si no voleu que vinguen que no siga d'excursió, ajudem-los a quisquen d'esta merda, tio, i que a més si aprofiten la conjuntura puguem anar a gaudir un poc més de la vida. Molt bé, tio Paco, i te talle, perquè es va fer amigatxos de radioactiva tal dia com avui, 21 de gener, ara quan s'acaba este programa, a les 8 de l'esprat, allí en el en sí. el pub, l'escenari d'ahir d'Alcoi, van a fer el Radio Show, que és la nova, la nova presentació de la temporada de Radioactiva Alcoi 107.6 de la FM. Yeah! yeah! Boyanes, i res, el que vulga. Radioactives i radioactius. A Aquests dijous no podeu faltar al Radio Show. Dijous. Tindreu la ah, presentació del... Ui, és Ui, Paco. Ah. Del nou logo, la, de la web actualitzada. Vos informarem de les últimes novetats en la programació de Radioactiva. Adio! També tindreu actuacions musicals amb Artur Caravan i Costa Jaleo Collons. i l'Acústic. Això ara de 8 del coll. Eh? Entrevistarem a Tis Llorens de la colla ecologista de la Carrasca amb un balanç de la situació mitjambiental dels darrers anys. Coneix, coneix. Al punt l'escenari a les 8 hores. Ahí, a les 8 Ara, si hores. podem, ficarem la falca telefònica. Ahí, ahí, a les 8 hores, tots allí, tots. I res, pa, molt especialment pa, pel negre del Bassot i pel Víctor, que estan ahí, i pels seus amigatxos que estan ahí tirant parets. I practicant la postura al Bano Kosovar. Dardes! Jo te l'explicaré, negre. Call love me. Bueno, personatges dels països andorrans que se la casquen a dos mans. Notícia interessant. Diego i Cigor... Ahí está. Diego i Cigor. la matxa de la ràdio. Són dos, països de, dos personatges dels països andorrans que estaven presos, dos polítics catalans en Diego Sánchez i en Cigor. La redonda surten dos en llibertat. Dos personatges andorrans, polítics sí. catalans. Han, exacte. Atenció. Han, exacte, una cosa d'ixes eh, han sortit en llibertat després de 9 anys empresonats. Han passat la major part de, la major part d'empresonats de, a Albacete, però les darreres setmanes l'havien traslladat a una presó de Castelló, al Diego, i una quarantena de persones l'esperaven per donar-li la benvenguda fora de la presó, com va succeir el, desacte, el dissabte per a l'alliberament de Diego Sánchez. Durant aquest dimecres que ja ha passat, varen fer brindis per celebrar la eixida i tot el rotllo. El Cigor, eh, a, a les presons eh, espanyoles i franceses caldria recordar que queden tres preses polítics catala polítiques catalanes, Laura Riera, Marina Bernardo i Lola López. Tots ells i elles abans de ser detinguts participaven en moviments socials i polítics de l'esquerra anticapitalista independentistes dels països catalans o andorrans, com vulguis. Eh, presos al carrer, eh, que ja estava de repressió. Però de totes maneres, benvingut Diego i Cigor, m'alegre moltíssim, home, ja que estigueu a la família, a la penya i, i disposats a continuar la lluita, perquè la lluita mos pot empresonar, però no fer pedre ni la vergonya ni la dignitat. En peu en el 2010. I molt bé, després d'ací de, del tío Paco que mos ha, mos ha ficat ací unes cançons, sí? Crec que sí, cançons, i és que, que faig coses que no sé jo què... Jo és que a vegades... ¿Te en ocasiones oigo voces. ¿Oigo voces? No. Mi niño drogas, no ha tocado ah, drogas. Claro, pues yo te voy a no te fiques es cascos, porque este cabrón te posate una emisora que no la me megua, claro. Hombre, si fumaba algún porrito... Eh, ya te vale, ya te vale. Y lo del esta no, esta sí, ¿no? <laughs> o si se tomara alguna pastilla de esas que llaman tasio. Tasio de la cabeza. I molt bé, tenim el nostre corresponsal en la vall farta, en la vall del paludisme, en la vall de la mort. Tenim ahí el nostre corresponsal, Toni el Chicha. Bona vesprada! Bona Toni! Bona vesprada, feliç any Déu! Ahí, Chicha, que no vingueres al festinfer. No, això... Se li, li trencaré els pedals. Espera, que estem així situació situada. per estimular, per afavorecer, per apoyar... Per Molt bé, és que per, a, per, a, per als nouvinguts, pues expliquem que Toni Chicha és el nostre corresponsal d'ahí de la Vall Farta, Vall de la Mort, Vall del Paludisme, d'ahí la Ribera Alta. Fucking mío! Això és la de la ràdio eh? Eh, eh. Això és la pel·li porno que anem veient de la bici. Ah, vale. Ah, va, no, per això, que Antonio Chicha sempre va fent bicicleta aquestes hores de dichos per esperar. Neve, trone o fas amb el temps. Lo que no t'ha dit és que aquest crit era perquè s'havien enganxat els collons en la cadena. bueno, i en, en quin poble de la comunitat valenciana estàs avui? Por que de botar la valla del polígono de Castelló de la Ribera. Ah, pues diciendo <laughs> conocido, conocido también como Villanueva de Castellón. Sí, me han enganchado un collón. ¿eh? <laughs> Ve, tú de esa, esa, polémica de Villanueva de Castellón y de Castelló de la Ribera, ¿tú qué opinas, pincha? Yo, pues que, pues, pues- tampoco faena que no, el no, <laughs> Es comunista de estos, ¿eh? Jo què sé. Jo, <laughs> jo què sé. Bueno, Pitxa, que com va la marxa? Bé, la primera gira de l'any, avui. Sí. En quin pinyó? <laughs> I aquí vas? En quins personatges de, de, de la nostra benvolguda subcomarca vas? Pues en la i al bar de sempre. Ai, ai. Uh... Què passa, que teniu poca vida social? veure, ara m'anirem al bar, tu, on després. Ah, vale, vale. <laughs> A dutxar-se pues res pitja, la temporada taronja i tot això, bé, eh? De categoria, eh, guanyem pasta. Bé, bé. Què passa, comprar-te un cotxe nou? Sí, un Ferrari. És veritat això, pitja, que m'han dit que, pitja, que, dit que la taronja en guany per poder-la vendre i exportar se va fer com a regalet personal, envoltar i en paper de celofan i tot això? Pues era de lo pegas que estaba del aire i runar. Ah, pues era d'això. O sigui que la temporada més está guapa com l'any passat, no? Bueno, aprofitant que tenim mal Chicha, que és un... Comprará. Eh. digues, digues, Chicha, que està tallado. Que si no l'envolta no sé qui la té que comprar. Ahí està. Molt bé, ah, però aprofitant que està ahí el Chicha, que és un, un amant de les noves tecnologies, perquè tu tens 20, no, Picha? la bicicleta. <laughs> Te tens que fer Facebook. És que això llevarà molt de temps a mi. Da igual, però encara que siga pavo en les nòvies del tio Paco, val la pena. Hòstia, no foten, no, que jo no tinc més nòvia que la meva dona, que no me deixen, no me donen permís. Broma, que, <laughs> que ha sigut una licència ah, artística. Com eres, com eres. És que a vegades se m'oblida que mos escolten des d'obrint Pas, també. Ah, ai, ai, ai. I bé, què t'anava a dir? Pitxa, que ja, ja mos la veurem, bueno, la veurem, no? Que, que ja tenim un grup muntat de Ciutat Adatori del Facebook. Sí, ja... Al final hem caigut. Era un petit què? Sí. Eh, ja me'n un dia. Sí, així mos podràs controlar la pista més fàcilment com la CIA. És que som aixina de moderns. Mm. Ara quan plou, que no aniré a treballar. Ara no m'han a la CIA. Ah, que té que ploure, ves? Això diu, eh? Cada setmana ploure. Però jo pensava que, que ja estava ben estiu, que avui feia 18 graus i no sé què. Ah, ah. Al mes que ve comença el desert, altra vegada. <laughs> Hola, mare. Molt bé, doncs pitja. Sant Antoni, bé. Sant Antoni especial, dormint. Bueno, pues bueno... pues no. Vas a durar 100 años, eh? La van no la van hacer? Sí, sí que la van fer. I a dar o qué? Que va. Estaba reventada de colleta ancho. ay, ay, ay, ay, ay. ya que vayas menos, si no, no te liberarás. Tú tienes que suerte como yo, un vago. Que la manera, el no fer res se t'allibera del sistema. no res, Pitxa, t'abandonem que, que, que això ja saps que es la radio, el directo, eh, la magia de la radio? Deixa tocar-te la pirida, hombre. <laughs> coche de psicólogos, yo para adelante no móvil. Vale, eh, saluda, saluda, de Merita. Eso, de mis partes. y volvemos, a a ficar un de estos Asters. David Cry. David Cry. <laughs> something wrong. He doesn't like it on his own. What isn't daddy coming home? And who will talk me in tonight? Rub my head, turn out the light. You listen to the wind outside. He does my ears. Your daddy hemos eh, dedicado tiempo ayer por la noche y esta mañana a trabajar en ello exactamente. Ai, Monkey Island. Monkey Island. Pont de pedra. Així doncs, la vida era això. Retobar Girona, un cap al tard de primavera, terrarines de pluja esgarrinxaven les pedres del pont i la meua meitat al fons del riu, trencada. Era només això, aturar-se davant la façana granat que en coneix la pell antiga, la pell nua dolorosament verge, i creure que em somriu, creure pot ser que em diu que recorda, primer amor de pell blanquíssima i mirada trista. La cuina és un passadís d'absents teves, i et veig recolzada a la terrissa dels fogons, mentre poso la cafetera a bullir. Em va robar el cor amb les paraules, i me'n va embrutar també amb les paraules. Era això i prou, constatar el desànim i el profund cansament que se m'endú pels camerons del call, en un vagareig hipnòtic. Les cases de l'Onyar tenen tots els colors de la seva ànima, i aquesta que em mira de dret als ulls, abocada al pont de pedra, en guarda la tristesa darrere els porticons i en convida a tancar el cercle. Potser només serà això, retrobar Girona a l'hora de la posta, enfilar Sant Domènec amb els peus descalços i les sabates a la mà, a la meitat de l'ànima enfonsada al riu i la resta a les butxaques fet grunes. I voler tornar a néixer. Aquest és de la Sònia May Gamboa, Menorca. Ai, Menorco! Ai, eh, menorquins! I res, la cançó de Pepe Timarieta, Sas con pero pero Michael acaba. s'acaba? Ah. Para ti, Aroa. Sas con pero pero Michael acaba. s'acaba? Ai, la guitarra. Saps con pero pero Michael acaba. s'acaba? Ai, quan lo lo Y I le pa fotre-mos pepe pepe Y la niña. en el cor d'una guitarra i al voltant de les frases en la bota de bé mos montem la festa hasta les tantes del matí saps com comença broma i com s'acaba i quan traus marihuana saps com comença broma i com s'acaba cansada i en la veu esgarrada cantem a pulmó. Ai, que visca la festa, que visca el pa, que visca el bé i que visca la mare que ens va parir. Saps com comença broma i com s'acaba i quan treus la guitarra saber. I que saps com comença Roma com s'acaba, ai, quan treus. que saps com comença Roma com s'acaba, ai, quan treus. que saps com comença Roma i com s'acaba, saps emakumea Ah, una, una noticieta, ah, una noticieta per aquí, home. Al pacorro! Toca'm el gorro, a, eh, a mi, que això també és part dels països andorrans. Eh, Asabenteu-se, eh, l'esquerra independentista s'ho està tret de, de, crec que de l'assento per ahí, perquè no me digues que tot és del llevant, tio. Ai, ai, eh, poc... no que, que este, este Nadal has tingut és mirar en internet. Ah, eh, I tocar-me el pardal. Eh, l'esquerra, eh, Nadal, tocat el pardal. Independentista de Mallorca lidera una mobilització sense precedents, tio. Eh, milers de persones van recórrer el passat dimecres 30 de desembre, l'any passat, però fa poquet, als carrers del centre de Palma sota el lema de Des de Mallorca i cap a la Unitat Popular Independència. Che, que coses! Tanmateix, ni, la, ni el lema de la, ni la quantitat de gent que va acudir a la convocatòria no va ser el més destacat de la jornada. Per primera vegada, en el segle XXI, dues organitzacions polítiques no juvenils, gent activa i endavant, que són una gent penya aixina que se coneixen, es van sumar a la manifestació, eh, no en suc, sinó en sumar de sumar-se eh, tradicionalment convocada per Maulets i el CPC. Així doncs, la mobilització d'aquest 30 de, de desembre ha servit per a mostrar als país que a Mallorca l'esquerra independentista, l'esquerra independentista, repeteixo, també està creixent. Així que molt bé, Mallorca. La se va canviar el nom per, Exacte. la, per la CEPA, la CEPA. estudiant dels països andorans. Exactament. Doncs mira, Mallorca, les mallorquins, enhorabona, endavant i feliç any, molt d'anys. I continueu fent aquesta sofrassada. tots en peu. Ah, una cosa, ja parlant de Mallorca, a una loja i una lata que me conegui pero allí. Eh, feliz aniversario y y y y mol d'anys, que allí em en abandonar te un quilo y ves tenemos ahí a la otra banda del fil telefónico, al Soriano. Soriano! Soriano! de Soriano, ya está. Lo primero que aprendes a decir en Valencia, eh? Eh? Soriano, ¿tú sabes lo que, tú sabes lo que digo en es que se digo en Soriano? ¿El qué dicen? ¿Qué dicen, tío? Soriano, te lo haces con una sola mano. <laughs> Festival del Humor. Bueno, ¿qué, estás? chugando al, Pro? Al Pro de la Play 3. ¡Ya, ah, ahí se no tenés dinero! A mí no me han regalado en guay. Ah, la novieta. Ah, mira ahí, Una, una Y que hacerse novia, eh? Y diré a la meva dona. de hacerme novia para que me regalen la Play. ¡Yo que me regalen la PSP me conforme. Claro. Bueno, yo aunque... que... <laughs> <laughs> lo que siga. la verdad es que eres facilón. Ve. Pues de te tenemos a ficar por ahí un, un, tema, ¿no? Rapidillo ahí, que tú ya sabes que la, la de la radio. Sí, un, grupillo de, de, Orihuela, como los del Chorizo, ¿no? El Chorizo de Orihuela. Sí, cuéntanos algo. Esta canción ya dedicaremos a los demonios de Campanar, ¿no? Sí, se dedicamos a, a los de la Chorra Cacahuete. Todo pitingo, todo pitingo. Todo pitingo, todo pitingo. <laughs> Joder, macho, macho. Bueno, pues ahí son para los chendes de Campanar que andemos a ficar. La de los ofalos de Vigo. ¡Hola! ¿Y esos dónde son? Eso es de Orihuela, como el chorizo, ¿no? el chorizo es de Orihuela. ¿No eres de Antonien. Claro. Pero el chorizo no son de Villarrobledo, de tú puedes el padre y nosotros el chorizo. <laughs> Me cae en la mar serena, ah, che. Eh. Yo, de vosotros aniría a Y estoy un mes bochos que hostia, eh? Ya es Bueno, va, ¿y cómo se llama la canción? Desobediencia civil. Pues ese ah, ya la hemos puesto. está bonita, está Ese ya hemos puesto. ¿Eh? Que se ya la hemos puesto aquí. Sí, pues nada, otra vez. Reposición, ¿qué eh. Para toda la peña de Soria y del país de Andorrans y de la resta el del señor Soriano. Para el señor Jordi Coy, el técnico, y para pa el señor Rulo, que fa posible en nostre programa, el nostre programa ambulante. per eh? internet, calaverilla eh? el tio Paco, <laughs> tio Paco, mira que eres, mira que eres buena persona. Sí, cuando hablas. <laughs> Y, y, los de los 80, ellos. Y los de los 80. Si no te la casca, reventa. Y ah, bueno, Soriano, a Pachurla. A chuparla. A chuparla, yo, Soriano, yo, demà, jo demà no vaig eh? No, no, que es que estaré malo. Yo estaré malo. <laughs> Venga. Si es San Vicente, hombre. Papachurla, San Vicente. Che Vicente, pucha, que buenas el paisaje. <laughs> Ojalá de Vigo, desobediencia civil. ¡Vas a tirar! ¿Veis tocarme los cuyones, tocarme el pirulí, me cago en tu body. <laughs> Bona vesprada, Toni, Toni de l'Hostal. T'ha molat la, la intro de Bonanza? Sí, cada dia me sorprengueu més. <laughs> Home, això és un programa de frics. Com, Anava, com el Beric, poble fric. Una salutació pel nostre amigatge el Pol això, això. Pol, Pol, ve preparant el morro. Que ara li va fer un un morro i una cervesa. Ah, que sí, home. Ciutat Tori. Mos va donar un bes, que, que està afeitat, i li clavarem un supositori. que, un programa de categoria mundial. Bueno, Toni de l'Hostal, feliç any nou. Eh, yeah, igualment. Però jo no mos felicitarem ja. Sí, bé, perquè això, perquè per la gent que no ho sàpia, a 5 dies va celebrar el primer mega festival del año exacto que sí. El Festinfern, les campanades donades pel tall de l'hostal María Bradelo y algunos actores de la Alquería Blanca. Ah, mira, que te en el culo ¿me M'equivoque o no? No, no, si no pot ser. y ahí está en ahí, don, ah. don Pimpón y ah, y de No, un gasto no, no feu No vos a soles, eh? Enseguida es poseu a rezar el rosari. y res, bueno, eh, Toni, ¿qué ¿qué comentes? qué nos contes? Pues no res, a Fitur el dissabte. A Fitur, a Madrid? Ai, doncs pues has arribat després que el camp. Però que, però que t'ha contractat la Comunitat Valenciana, rollo com imatge? Claro. Que van contratar-se a plan de Julio Iglesias i ara t'ha contratat el Camps a tu? Conter, eh? Estem millorant. Conter, que te no, a al costat del GAP, eh? Explica'm-nos, a què vas tu a Fitur? allà fer propaganda i de la província de València, home, sí? Ah, Provinciano! Però això és de veres? Ja ja d'esperes. De veres, de veres, diu que de veres. Pues ves en compte que eh, si te fiquen al costat del GAP t'amenacen. Ostres, Pedrín. Sí, ahir la fira d'aquí de Paterna estaven els pobres xicons d'estació cultural estaven al costat i acabaren a bofetades. Mare del Pues bé, eh, i te vas allà a Madrid, entonces a los madriles... Sí, la ya más que vais a dissabte que se anat avui en fet el programa desde allí, pero bueno... Madre mía, conexión Madrid, eh? La capi, la capi del imperio. Ah, eh, es que los de España Directo los hemos acojonados, tío. ¿Por qué? Porque sí. Eh, Sí, porque no, mira, yo què vos que te diga, no ho sé, la verdad es que no ho sé. No, el tío Paco li han fet ofertes ya de, de la serie de la copa, de molts sí. Pues yo, tú. Pero yo jo, que no espero, no, que no espero el programa, a mi físico. A me m'ha quedado Mikimoto, de, de Arrea, que guai. Al loro! No, tate, que espera el meu fill, sí, que com canteixi un poquet em pensa que li donarà gustet. Bueno, i a banda de que tu te'n vaig ir a Madrid, quins actes lúdico-festius mm, de tradició post-tradicional hi ha este cada setmana en les comarques de la Ribera i la resta de la comunitat valenciana? I països andorrans. Sàpia, ara així no, no me sale nada por, por actos en la Ribera. Bueno, guay, ahí en, en alcudia ni así. Hombre, Cina. si, si tens en compte que, que follar en el carrer costa 3.000 euros, millor que no feu ningun acte. <laughs> En alcudia ni así, o què? 3.000 euros, pues de última volta que, que vaig utilitzar jo. Un tot. <laughs> Bien, eh, ¿no? Que son las nuevas ordenaciones municipales, ¿eh? Cosa, si te toques el churro en el carrer te puede costar bueno, kilo. Y de la nueva ley de, de, de propiedad intelectual, ¿estás posat al día? Tú que eres ahí un gran miembro de las GAIA la nova llei no ho sé, però el palo que li caurà a les gaes era guapo, saps? Que ja estava bé. ara les peluqueries, qualsevol dia vos fiquen a vosaltres també el d'això. Ah, jo estava pensant si te tenien que pagar. <laughs> No, no, que això és una ràdio legal que porta tot el dia. Les ofertes cruçades i d'això. El dilluns vaig estar en un altre programa de ràdio en el Cira. Vamos fer, no? En ràdio al Cira vas estar? Sí, home. Però, tio, nano, i, i, i morà tot això que guanyem? Faries propaganda de Ciutat Anatori? Pues no me me'n recordar, però és que em vaig... ¡Traidor, traidor! Eres, eres poc fill de puta. <laughs> Sí, però que em va llogar este, el, el, el teu amic de censurats. El... Mare meua, Ai, i, sé que no, i sé que no parla ni res. Que, colló. Sí, <laughs> deixeu els que parlen, que parlen. I bé, no, què tal va estar? Fes propaganda del programa de sé eh, que que siga. De categoria, ja te'n podrien acabar amb la... Però, que, ai, espera, que te censuren. Què t'anava a dir? I la ràdio és municipal? Sí. Pero, <laughs> ¿tú crees que un programa de estas características con de Morato pasar pasar por ahí? Porque mira que tenemos otros fans en la Ribera. tú, me es que no. Yo creo que hemos escoltado a de, de que así de Godella. Seguro. Pero yo puedo por pel carrer? <laughs> vos sent el pitxa. <laughs> Ningú. El pitxa avui estava en Castelló de la Ribera, l'artista antes conocido como Villanueva de Castelló. Jo el que he notat és que l'altre dia anigué per el divendres, el de mercadet este que fan, i les jaies me miren raro, eh? Bueno, tenim que tallar perquè tu ja saps que són el, el temps de la ràdio, la matxa de la ràdio, mm. tot superbonic, Y res, ya vos contarás la semana que viene este Buenaventura en, en, en, en ese país vecino, España. Bien. Vale. Bueno, en els de Madrid, eh, que estan molt cabrejats, perquè ara ja estan a quilòmetres del Barça. Sí, sí, sí, ja, ja ho tenim bo, ja. Ves en Molt bé, doncs fins a la setmana que ve, Toni de l'Hostal. Adiós. Au, cariño. I bé, Paco, això ha sigut el primer programa de l'any 2010, jo crec que ha sigut un programa que, que han fet millors que este. Però ja quan descomencem? Però la setmana que ve més i millor. Però ja és l'hora descomençar sí, o què? Sí, ara va zona latina. Ah, no, el retorn de los 80. Ah, hòstia, pues ja m'ha acabat. Hòstia, este és que això... A veure quan te'ls paguen, eh? bailar este fin de semana, quiero gozar. Ja te va, Tu I aproves exàmens, Fins la setmana que ve, tall de fills de putes, eh. ciutat d'Atari. Que venen, que venen. Eh, us estimem, salut i força, i el 2010 tots en peu.